to'qqizinchi bob hazrati ayso ulog'i yana bilib qo'yinglarki bu yerda tug'anlarning ba'zilari xudoning podshohligining kuch qudrat bilan ayon bo'g'inni ko'migicha o'lmaydi olti kundan keyin hazrati ayso faqat petrus yoqub va yuhannonla elib egiz bir toqqa chiqdi u yerda hazrati aysoning qiyofati ularning ko'z oldidila o'zgardi kiyimlari ko'zi shunchalik qamoshtig'idek oppoq bo'lib ketdiki dunyodagi har qandoq oqartqichmu kirni unchalik oqartolmaydi to'satdan shogirdlarga ilyos payg'ambar va muso payg'ambarning hazrati ayso bilan so'zlashayotganligi ko'rindi petrus hazrati aysoga ustozim bu yerda bo'g'inimiz nima degan yaxshi biri sizga biri muso payg'ambarga yana biri ilyos payg'ambarga deb bu yerga uchkapi yasayli dedi petrus nima deyishini bilmay qolgan edi chunki shogirdlar nihoyat qo'rqishib ketgan edi shu asnoda bir parcha bulut paydo bo'lib ularni qoplab oldi bulutdin xudoning bu mening so'yimlik o'g'lim uning so'ziga quloq silinglar degan ovoz keldi shogirdlar shu on atrofiga qarashdi lekin Yine de Hazreti Esad'ın başka hiç kim görünmedi. Tağdın kişi etib, Hazreti Esad şagirdlarına inson o'g'li o'limdan tirildirmagicha ko'rganlarini hech kimga tinmaslikni buyurdi ular hazrati aysoning so'zini ko'ngliga pukib o'limdan tirilish deganning ma'nisining nima ekanligi to'g'risida o'zaro fikrlashdi shogirdlar hazrati aysodan yana Təvrat ustazları nemi üçün İlyas peyğəmbər qutquzıcı Məsih kilisindən avval qayıtıb geliş kerak deyişdi, deb so'rashdi. Hazrati Əysa ularga mundaq dedi: Әлбәттә, İlyas peyğəmbər çoqum qutquzıcı Məsihdən avval kelib, həmmini qelipiga soldi. Undaqda muqaddas yozmalarda inson o'g'li ko'p azob o'qibat chekidu va rad qilindi deb tutilguniga qandoq qaraysizlar bilib qo'yinglarki ilyos payg'ambar haqiqatan keldi va xuddi muqaddas yozmalarda u haqida yozilgandek kishilarning uningga qimigan askiligi qomidi ular boshqa shogirdlarni yana qaytib bog'inida nurg'un haloyiqning ularning atrofiga olishib olganligini birmuncha tavrat ustozlarining ular bilan munozirishayotganligini ko'rdi haloyiq hazrati aysoni ko'rib intoyin hayron bo'lishdi va yugurib kelib uning bilan salomlashdi hazrati ayso shogirdlardan ular bilan nima to'g'riliq munozirishyotsizlar deb so'rdi ko'pchilikdan biraylan buningga ustoz men o'g'limni sizning oldingizga elib keldim chunki uningga jin chopishib elib gap qilolmas qilib qo'ydi jin har qitim o'g'limga choplashsa uni yagi yiqitib yetidi bolaning og'zini ko'pik chiqib tishlari kirishib ketidi butun a'zoyi qetib qoladi shogirdlaringizdan jinni haydavechni so'rgan edim biroq ularning qo'ldan kamidi dedi ey e'tiqodsiz avlod sizlar manga ishongucha man sizlar bilan yana qanchalik birga bo'lishim kerak yana qachongacha bardoshliq beray dedi hazrati ayso bolini oldimga elib kelinglar ular bolini hazrati aysoni oldiga elib keldi jin hazrati aysoni ko'rish bilanla bolaning butun badinini tortishtirvatdi bola yiqilib og'zidan ko'pik chiqib yadi yumlashqa boshildi hazrati ayso bolaning otisidan uning beshig'a bu kun kagniga qanchalik vaqt bo'ldi deb so'rdi kichigidan tortib shundoq jin uni yo'qitish uchun ko'p ketim o'tqa va suqi tashildi qo'limizdan kelsa bizga shafoat qilib holimizga yetkaysiz dedi bolaning otasi siz nemishqa qo'limizdan kelsa deysiz ishonch bor bo'lgan odamga hamma ish mumkin dedi hazrati iso uningga ishonchim bor lekin ojiz ishonchimni kuchaytgaysiz dedi bolning shu shuan hazrati ayso haloyiqning yugurishib kelganligini ko'rib jinni ayiblab hey odamlarni g'oz va g'och qildigan jin buyruq qilamanki bolning tenidan chiq ikkinchi kirguchi bo'lma dedi shuning bilan jin bir faryod ko'tirdi da bolning badanini qattiq tortishtirib uning tenidan chiqib Бала o'likdek jim bo'lib qoldi u көпчилиги ko'pchiligi bolini o'ldi deyishdi lekin Айса ayso bolni тутып tutib бала bola o'rnidan turdi Айса ayso кирип, kirib shogirdlari bilan калганда, qolganda ular uningdan biz nima uchun jinni hadyanmidiq deb so'rashdi hazrati ayso ularga bu xil jinni faqat duo bilanla haydigil bo'ladi deb javob berdi ular bu yerdan ayrilib jaliliya o'lkisi orqali yurib ketdi hazrati ayso o'zining qayerda ekanligini hech kimning bilishini xohlamadi chunki u shogirdlarga ta'lim berayotgan bo'lib o'zi haqida inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirilib o'ltirildi lekin o'ltirilib uch kundan keyin tiriladi degan edi shogirdlar bu so'zlarni tushanmidi biroq hazrati aysodan so'rashqimu petini olmadi ular kaparnaum shahriga keldi uyga kirgandan keyin hazrati ayso shogirdlaridan yo'lda nima to'g'risida talash tortish qilishdinglar deb so'radi ularning hech qaysisi zuvon surmidi Çünki ula yolda kimnin ən uluq ikənligi toğrusida talaş tatish qilishgan edi. Hazrati Ayso o'ltirib, 12 shogirdini yeniga chaqirib ularga: "Kim oldinqisi bo'lishni xolsa, eng oxirgisi va hammanglarning xizmatkori bo'lsin", dedi. Ondan u kichik bir bolni o'ttirda turg'izdi va uni qushiga elib turib, ularga mundaq dedi: "Kim meni deb bunda kichik bolni qabul qilsa u menimi qabul qilgan bo'ladi kim meni qabul qilsa u menili emas balki meni avatguchinimi qabul qilgan bo'ladi yuhanna hazrati aysoga ustoz sizni nomingiz bilan jilloni haydayotgan birsini ko'rdik lekin u bizga o'xshash sizga agashmaganligi uchun uni to'sdiq dedi uni to'smanglar dedi hazrati iso chunki mening nomim bilan mo'jiz yaratgan kishi orqadinlar mening ustimdan yomon gap qilmaydi bizga qarshi turmaganlar bizni qo'llaganlardir bilib qo'yinglarki qutqizg'uchi masihga mansub bo'lganlar uchun sizlarga hatto birarchini suv bagan kishimu jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi kimdi kim manga e'tiqod qilgan bundoq kichiklarning birini gunohga ozdusa shu odam uchun aytganda bo'yniga yo'g'on tugma tesh isilgan holda dengizga cho'ktirilgini afzal agar qo'ling seni gunohga ozdursa uni kesib tashla ikki qo'ling bor holda do'zaxqa mangu o'chmas o'tga kirganingdan ko'ra cho'loq holda mangulik hayotga erishgining afzal agar putung seni gunohga ozdursa uni kesib tashla ikki putung bor holda do'zaxqa tashalg'iningdan ko'ra to'ku holda mangulik hayotga erishgining afzal agar ko'zing seni gunohga ozdursa uni o'yib tashla ikki ko'zing bor holda do'zaxqa tashalg'iningdan ko'ra birli ko'zing bilan bo'lsimu xudoning podsholig'iga kirginin əvzəl. Dozaqda qurt qonğuz ölməydi, yalqulluq ot öşməydi. Hər bir qurbanlıq tuzlanğandək, həmmə odəm otdun Туз Tuz yaxşı nərsidir. туз tuz öz küçüdün qasa, uni qandaq əsligi kəltirgülü boludu. Şununğa oxşaş, sizləmu tuzdək bolub, arangladiki inaqlıqını saqlamlar.